Ah, itlag ng pugo dyan ha. Ah. Pugo kayo dyan. Boss, boss, di ka, di ka. Ah, ito ha, ah, ito ah. Pabili nga isa. <laughs>